Gwir e pez gre an laret? Oui, an chet, petra gle laret. Her ve kont zebes ke kik ken? Ja, dwire, me se debe chet bwe mis Na pet e zebes neuze? Oui, le wale sur surtout. Na pesket? Pesket ze ban war urber en amzer, me ranche liez. Gwir e pez gle an laret? Ne oui, an chet, petra gle laret. Her ve kont zebes ke kik ken? Ja, dwire, ne me se debe chet bwe mis Na pet a zebeus neuze? Vi eo, sur tout. djumaj Na pesket? Pesket de zeban war, ur ver en amzer, men ne ranche liez